Fromaggio Vivaldi, recepto de Luisa Carol mi enmetas en la mixilon du glasoin da migdaloi, du glasoin da nuxoi, cae duonan glason da agvo. Dum la mixado mi aldonas agvon iom post iom lau desire. La quanto de agvo dependas de la denso, ciun mi celas por la fromaggio. Ien cio! Rimarcoi 1. La nuxoi povas esti juglandaj, pecanai, brazilai au alispecaj. Vi povas uzi mixajon de nuxoi. 2. La migdaloi devas esti ne nur senŝelaj, sed sen hautai. Oni povas aceti la sen hautain migdaloin – en la vendeo. Tamen, la plei saniga metodo estas aceti la migdaloin cun ties brunai hautoi, cae sen hautigi ilin giuste antau la preparo. Por fari tion, oni devas versi boligitan agvon sur ilin, cae attendi circa gvaronan horon, gis la hauto sveligas. Poste, oni jam povas facile sen hautigi ilin, sed versaine tiu ci metodo shainos al vienuiga, cae temporama. Se malgrau tio vi electas giuste tiun metodon, gratulon, vi povas plenumi gin per la helpo de la tuta familio en romantica vespera etoso, auscultante musicon. Nun viam divenis la devenon de tiu fromag nomo, ciune? Ciel mi usas la fromagion Vivaldi? Unu, mi aldonas gin al legom supoi, sed nur post ciam la supoi iam trovigas en teleroi. Mi neniam boligis la fromagion Vivaldi en supo. Du, mi enmetas gin en saucoin de freshai legom salatoi. Tri, mi smiras toastoin per gi aldonante spizoin cae olivoin. Quar mi usas gin por prepari sushi on. Quin mi mixas gin cun iom da mielo, cinamo cae vanilo por aldoni tiun mixajon al cacioi de aveno, hordeo, riso, poligono, cae plu. Ses, mi ricigas per gi fructosalatoin. Sep, mi ensovas gin en cacioin de boligitai batatoi au carotoi, aldonante mielon cae cinamon. Bonan appetiton!